kuwa na huzuni pale ambapo zitakuwa neema zingine zimetupita kwa sisi kuwa na neema ya Uislamu na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ziada ya maneno katika aya hiyo amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala an-ni'matu ni'matani katika kitabu chake Ijtimau Juyush Alislamia katika safha ya 310 النعمة nimatani, nima ziko neema mbili ni kwa maana neema zimegawanyika katika hali mbili ni'matun mutlaqa wa ni'matun muqayyadatu نعمة مطلقة نعمة أمباو مطلقة نعمة كوانزا نعمة بيلي نعمة مقيدة أكسيما رحمه الله تعالى فالمطلقة نعمة أمباو مطلقة هي التي اختصت بالمؤمنين نعمة أمباو ومهسكناي وأميني بكياه وهي نعمة الإسلام والسنة nayo ni neema ya Uislamu na neema ya sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na neema ya pili ni neematul muqayyada akasema rahimahullahu ta'ala fahiya ka neemati siha wal ghina neema ambayo ni muqayyada ni kama vile neema ya afya neema ya utajiri lakini pia wakasatul jah neema ya kuwa na madaraka wa kathratul walad neema ya kuwa na watoto wengi wazaujatul hasana neema ya kuwa na mke mzuri wa amthalu hadhihi na mfano wa hizi fahadhihi neema mushtaraka neema hizi ni mushtaraka Allah subhanahu wa ta'ala anampa barun wa fajir anampa mwema na pia vile vile anampa muovu neema hizo wa mu'minun wa kafir na pia neema hizi Allah subhanahu wa ta'ala anampa muumini na pia anampa kafiri kwa hiyo neema ambayo ni muqayyada ni kama hizi ambazo tumezitaja na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akampa kafiri na anaweza akampa muislamu kana kwamba neema hizi sio neema bali ni mitihani kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن zote utaona katika ikram imetumika neno ibtila na katika upande mwingine pia vile vile imetumika neno ibtila yule aliyepewa mali nyingi na akakunjuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibtalahu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala qaddarahu amempunguzia kile kiwango chake akakipunguza akakikadiria kwa kiasi kinachokidhi haja au chini ya hapo pia vile vile na yeye kapewa ibtila ama neema ambayo ni neema mama na hii neema alimamu imam Ibn Qayyim ameita kuwa ni neema almutlaqa kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amewapa viumbe wote wale ambao Allah amewakadiria waikubali na kuipokea neema hiyo wameipokea na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwakadiria basi wameikosa neema hiyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa amma thamuda fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda watu wa Thamudi wala Allah kawapelekea mtume, lakini hawakumkubali mtume huyo. Fastahabu lama, wao wakachagua upofu kafiri, wakaacha mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Na mitume wamekuja kwa watu wote, kama tulivyoisoma aya katika majlisi ya jana pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam katika aya, Allah anasema inni rasulullahi ilaykum jami'a mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote kwa hiyo mtume alikuja kwa mayahudi kwa manasara kwa washirikina wale ambao wameikubali da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam falahumul bushra na wale ambao wameikataa da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallama hawana isipokuwa itakuwa ni majuto mbele ya Allah tabaraka wa taala asema al-imam ibn qayyim rahimahullahu taala فالنعمة المطلقة هي نعمة هي المتعلقة بسعادة الأبدية نعمة أمبايو المطلقة هي ديو أمبايو إمفنغمانا نفراحة يميليلي نمايش مزوري ينفراحة يقدوم مليلي وهي نعمة الإسلام والسنة نايو لنعمة يو إسلام نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا na hii ndiyo neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi waislamu tumuombe katika swala zetu tunaposali tumuombe hidaya ya neema hiyo an yahdiyana sirata ahliha atuongoze njia ya watu walio katika neema hiyo ومن خصهم بها نوال أمباو الله سبحانه وتعالى أموهسيش نهي نعمة وجعلهم أهل الرفيق الأعلى نا الله أكوفاني هوا ليو وليو كتك مكازي متكف يجو ملي الله سبحانه وتعالى حيث يقول تعالى ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا اللي وتاج الله كتكه آية اللي وليونيميش الله سبحانه وتعالى منبي وكويلي مشهيدي نواتويما هاي ما كنت منه ndiyo ahlu hadhihi ni'matu mutlaqa ndiyo watu walio katika neema hii ambayo ni mutlaqa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi waislamu tumuombe katika swala zetu zote na kila mmoja wetu husoma aya katika sura al-Fatiha pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ihdina as-sirata mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين aya hizi tunapozisoma tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka na wanatueleza ahlul ilmi kwamba ihdina sirata almustaqima aya hii imebeba alkitabu was sunnah njia iliyonyooka uislamu ambao msingi wake ni Qur'ani na msingi wake ni mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na mbele kuna bayana zaidi ya watu waliohusika na njia hiyo iliyonyooka sirata alladhina an'amta alayhim njia ya wale ambao uliowaneemesha juu yao walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliokusudiwa katika aya tuliyoisoma jana akmaltu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم dina na نهاو ambao wameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio hawa waliotajwa katika aya hii ya sura nisa aya ya 69 ومن يطع الله والرسول na wale watakaomtii na yule ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim kwa hiyo walioneemeshwa na Allah ni hao waliotajwa katika hii aya unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika swala yako akuongoze njia iliyonyooka njia ya wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni hawa kwa hiyo wewe unamuomba Allah akuongoze kuipita njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake njia ya salafu na salih kama ilivyokuja katika hadithi ya Imam al-Bukhari hadithi ya Anas ambayo anasimulia kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama alipanda katika mlima wa Uhud akiwa yeye na Abu Bakri na Umar na Uthman fartajat aljabal mlima ukatikisika ukapata mtetemeko Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza hadithi hii pia katika sharh Riyadhus Salihin akasema mtetemeko wa mlima huo sio mtetemeko wa hasira na ghadhabu bali ni mtetemeko wa furaha kuwa umetembelewa na umepandwa na viumbe bora mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman mtume sallallahu alayhi wasallam akauambia mlima uthbutu uthbutun tulizana ewe mlima wa uthbutun fainama alaika nabii juu yako yuko nabii ambaye ni yeye mtume sallallahu alayhi wasallam wasiddiqu na juu yako yuko yuko mkweli ni Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu washahidani na juu yako pako mashahidi wawili ambao ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kutila shahidan aliuliwa shahidi akiwa anaswalisha watu katika salati subhi na shahidi wa pili Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ameuliwa akiwa shahidi katika qiyamu al-layl anasoma Qur'an radiyallahu anhu hawa ni mashahidi wawili na Siddiq ametajwa katika aya na katika hadithi na nabii ametajwa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وكوانز من توم صلى الله عليه وسلم أما إن إمام الأنبياء والمرسلين وصديق وصديقين صديق وأمه بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم من أبو بكر صديق رضي الله عنه والشهada mashahidi wa mwanzo ni hawa ambao amewataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na wanafuatia wengine lakini pia wasalihina ambalo ni kundi la nne baqiyatu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam kama qala subhanahu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا تجفون تجفوز قوانبا تنهميز وسيس نمت مويت صلى الله عليه وآله وسلم بل تنهميز ونأ الله سبحانه وتعالى kumuomba Allah kila mara katika sala zetu atuongoze katika njia ya hawa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake njia ya wema waliotangulia salafu na salih kwa hivyo kama mtu atakuwa hajaifuata njia ya hawa manake huyu mtu atakuwa na mapungufu makubwa katika dini yake na bado hajathibiti katika neema hii ambayo ni neematun mutlaqa روى الإمام الطبراني في الصغير بسند قوي بسند قوي لشواهده من حديث عائشة رضي الله عنها أمي حديثي الامام الطبراني كتك موجم الصغير كتك روايه ماما عائشه رضي الله عنها انا سيما عائشه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال alikuja mtu kwa صلى الله عليه وآله وسلم akasema yule bwana kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah katoka atokako huko kafunga safari mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtu mzima mwenye familia amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam innaka la ahabu ilayya min nafsi iwe mtume hakika wewe unapendezwa zaidi katika nafsi yangu kuliko ninavyoipenda nafsi yangu yani mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu sisi twajua mapenzi tutakuzipenda nafsi zetu na kipimo utaangalia pale ambapo limekuja jambo linamhusu mtume na jambo linahusu nafsi yako wewe mwenyewe utaona kwamba hapa mimi na mapungufu kiasi fulani lakini huyu bwana amthibitishia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anampenda zaidi kuliko anavyoipenda nafsi yake wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali na kwa hakika wewe mtume sallallahu alayhi wasallam ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mke wangu na kuliko ninavyoipenda mali yangu wa ahabbu ilayya min waladi na ni kipenzi zaidi kwangu kuliko mtoto wangu mnaweza mkayapima haya mapenzi ya huyu bwana ni mapenzi makubwa kiasi gani tumeumbiwa sisi wanadamu tunavipenda hivi alivyovitaja huyu bwana mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anaipenda nafsi yake na kwa sababu anaipenda nafsi yake anaitengenezea mazingira mazuri ya kuishi na anafanya maandalizi ya kila namna kuhakikisha nafsi yake inaridhika lakini mwanadamu anampenda mkewe mwanadamu anaipenda mali yake mwanadamu anampenda mtoto wake mapenzi makubwa sana lakini huyu bwana anayathibitisha haya mbele ya mtume anajua kama atakuwa ni muongo katika haya madai Allah atamfedhehesha lakini yeye amevumilia nyumbani akaona haitoshi mpaka akamweleze mtume kuwa anampenda kiasi hichi kisha yule bwana akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa inni la akunu fil baiti adhkuruka, mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka wewe mwajua mtu akikaa nyumbani anakaa na nani na mkewe na watoto wake, huyu anamrukia huku, huyu anamshika huku, huyu anachezea ndevu, huyu kila mmoja afanya la kwake. Lakini mkewe pia amependeza, ana afya nzuri, hana tatizo, mali yake pia, mtu anakuwa katika furaha ya hali ya juu sana akiwa nyumbani kwake. Huyu bwana anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka, na mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka wewe Mtume صلى الله عليه وسلم فما أصبر nikikukumbuka siwezi tena kusubiri yani sina uvumilivu mke wangu hana thamani tena kuendelea kumwangalia watoto wangu hawana thamani tena mali yangu haina thamani fama asbir siwezi kusubiri hata atika mpaka nikujie wewe mtume sallallahu alayhi wasallam faanzur ilaika nikutazame nije tu nikikutazame hivi alhamdulillah hapa sasa naweza kuendelea na shughuli zingine tunaweza kusimama kidogo kama sekunde mbili tatu nani katika watu waliosafiri kwenda Bagamoyo kwenye maulidi na mapenzi kama haya mnayemjua nyie nani au nimetaja Bagamoyo mbali nani katika hawa wanaodai wenye mapenzi na mtume ana robo ya mapenzi haya nani hakuna hakuna na hawezi kutokea lakini huyu bwana haya ni mapenzi ya hali ya juu sana amekuja kumthibitishia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa anampenda kwa kiwango hichi kisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa idha dhakartu mauti wa mautaka pindi ninapokumbuka kifo changu kwamba mimi ipo siku nitakufa nikakumbuka pia na wewe mtume ipo siku utakufa nikikumbuka hivi vitu عرفت أنك idha دخلت الجنة رفعت مع النبيين natambua kwamba wewe mtume utakapokufa utanyanyuliwa ukaishi katika daraja ya juu na mitume wenzako wewe utakwenda kuishi huko a'la iliyin utaishi huko wa inni idha dakhaltu ljannata khashitu alla araka na mimi nitakapokuwa nimejaliwa kuingia peponi nachelea sitakuona tena mtume sallallahu alaihi wasallam hapa inakuwaje mtume hebu nisaidie swali hili huyu bwana amekaa nyumbani katafakari hakupata jawabu mapenzi ya mtume yamemsukuma mpaka amekwenda kwa mtume kumthibitishia na anahitaji kujua nafasi yake kwa mapenzi haya namna anavyompenda mtume sallallahu alayhi wasallam yeye atakapoingia peponi acha wewe ambaye unatarajia ukaombewe na mtume ndio uingie manake huyu bwana amwambie mtume kama mimi nitaingia peponi sasa nachelea siwezi kukuona tena wewe mtume nieleze hapa nifanyeje sasa mimi kitu gani kinahitajika katika mapenzi yangu nifanye ili sasa nitakapoingia peponi nikakukumbuka wewe mtume sallallahu alayhi wasallam naweza nikaja kukuona asema ummu almu'minin Aisha radhiyallahu anha فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا mtume sallallahu alayhi wasallam hakumjibu yule bwana chochote kwa sababu jawabu linahitaji wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta nazala jibril alayhi salam bihadhihi alaya mpaka jibril alayhi salam aliposhuka na hii aya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آية المقودة إن لاتوا كنبوزي وصال له الوان قمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كنبوه يوانا نهيوم بنزي ليونايو ikiwa utakufa ukiwa na hayo mapenzi basi suala la kuwa pamoja na mtume halipo mpaka uwe na sifa hii ni sifa gani kama mmekumbuka au mko makini na mimi katika kikao hichi wewe sahibu mindhar ni sifa gani umesahau sifa ya utiifu Allah amesema ومن يطع الله والرسول kama haya mapenzi ya huyu bwana yamekosa utiifu hatokuwa na mtume peponi sasa wewe ndugu yangu ambaye mapenzi yako kwa mtume hata kidhahiria pia inaonekana hayapo yani tukikutazama tunakuona wewe humpendi mtume yani shakili yako ya maumbile yako inakuonyesha humpendi mtume kwa sababu mpenzi kwa mpendaye si mtiifu na mpenzi kwa mpendaye si hujifananisha naye hata tunaona watu wa mipira wa Yanga na majezi yao ya Yanga au sio na wa Simba na majezi yao ya Simba au sio wewe wamtuma jezi yako iko kidevu umenyoa kanzu ya buruza wewe unampenda kweli mtume shatani baina dhalika si kweli wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum alama ya wewe kuwa unampenda mtume ni kumfuata alama ya kwamba wewe unampenda mtume ni kumtii wewe humfuati wala humtii vipi unadai unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam haya si mapenzi ya kweli ikiwa mapenzi ya huyu yana daraja hili tena ikayathibitisha mbele ya mtume wewe unathibitisha mbele ya halaiki ya watu kama sisi huyu kaenda kuthibitisha mapenzi yake kwa mtume anampenda mtume mapenzi makubwa kama haya alafu Allah anamwambia mapenzi kama haya yakikosa taa pia kwangu siyatambui hayana thamani yoyote ni mapenzi ya uongo kwa sababu hayana utiifu ndani yake faliyatabiru basi watu wazingatie wenye kudai kuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kumpenda mtume ni wewe kushikamana na taa ya mtume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wala kumpenda mtume si kudai kwamba wewe unampenda mtume mdomoni kwa kuimba sana ukasafiri kwenye maulidi mbalimbali huku na kule ukatoa michango mbalimbali ya kunuisha mazazi ya mtume hajaagiza mtume apendwe kwa msimu wampenda mtume siku ya harusi ya mtoto wako kwamba kabla ya kufunga ndoa tutammadihi bwana mtume kwa muda kidogo japo mukhtasar alafu itafungwa ndoa si kweli kwamba mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mbona hamuonekani katika maamrisho yake na mbona mnaonekana kwenye makatazo yake mtume sallallahu alaihi wasallam haya mapenzi siyo mapenzi ya kweli na ni mapenzi yasiyokuwa na thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mapenzi ya huyu bwana aliyekwenda kuthibitisha kwa mtume hayakuwa thamani basi ya kwetu hayawezi kuwa na thamani kwa madai ya mdomoni huu ni upande wa kwanza upande wa pili katika wale ambao nilikusudia kuwatolea mifano ni ndugu zetu ambao na wao pia wanatangaza kuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na wanatembea dunia nzima kuhuisha maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitangaza fikra ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam liyalamu annahum kadhabun na wao wajue kwamba ni waongo katika hayo madai wanachokitangaza duniani ni mwenendo wa Muhammad Ilyas na ni fikra ya Muhammad Ilyas iko mbali sana na fikra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي طلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث رحمه رضي الله عنه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك بن الحويرث huwairith anasema ليمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون na sisi tukiwa ni vijana ambao rika letu linaendana tunalingana umri yani tunapishana kiasi kidogo sana mutaqaribun wa aqamna fa aqamna indahu tukakaa na mtume sallallahu alayhi wasallam 20 yawman wa layla siku 20 usiku na mchana vijana wamejigrupu kutoka kwenye miji wao wakafunga safari kwa mtume sallallahu alayhi wasallam vijana 20 wakakaa kwa mtume siku 20 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا أسمى مالك بن الحويرث نالك ومتوم صلى الله عليه وسلم ni mpole na mwenye huruma namna tulivyokaa naye kwa hizi siku ishirini falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana au qad ishtafaqna mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona kwamba alipodhani kwamba tumekumbuka familia zetu tumewakumbuka watu wetu saalna amman tarakana ba'dana alituuliza mtume juu ya wale tuliowaacha huko nyuma yetu nimemwacha nani yeye yani mwalimu akikaa na wanafunzi anajua hawa wako darasani ama wametoka hapa hawapo kakaa nao siku ishirini mtume sallallahu alayhi wasallam hawa vijana alipowaona kama fikra zao zinaanza kubadilika ile hirsi waliokuwa nayo mwanzo sasa hivi hawana akawauliza nyie mmemwacha nani huko nyumbani Eh, wewe umwacha nani kila mmoja akawasimulia, mimi mwacha huyu na huyu, kama kaacha mke, kaacha mtoto, kaacha watoto wawili, ama ndo kachumbia, alikuwa bado hajaoa, sasa anakwenda kuoa. Kila mmoja akazungumza ya kwake. Qala Mtume sallallahu, faakhbarnahu, tukamweleza Mtume wale tuliowaacha huko nyuma. Qala Mtume akasema kutuambia, irjiu ila ahlikum, sasa nyinyi rudieni kwenye familia zenu rudieni kwa watu wenu faaqimu fihim mkakae na watu wenu waallimuhum na muwafundishe watu wenu wamuruhum na muwaamrishe yaliyokuwa mema wasallu kama raaitumuni usalli na salini kama mlivyoniona mimi mtume wenu nikisali فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم utapofika muda wa swala na aadhini mmoja wenu waliya umma akbarakum na asalishe mkubwa wenu katika yenu atakayekuwa mkubwa basi asalishe hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam tunaiona kwamba Malik ibn al-Huwairith na wenzake walifunga safari kutoka walipotoka wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii nukta ya kwanza tuielewe vizuri wametoka wakaenda wapi wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakakaa kwa mtume siku ishirini ni kundi ili au sio sikundi limetoka tu makini tu hili kundi limetoka wakati wa mtume sio wakati wetu hili kundi la vijana limetoka kijijini kwao limekwenda kwa mtume ni kundi la siku ngapi ishirini sio tatu sio arobaini sio miezi minne mnaelewa lakini siku ngapi 20. kwa jamaa tablighi kuna kundi la siku ishirini ipo siku kutoka ishirini si wengi mmeshatoka kwenye usuli si mnaangalia huko hakuna hawa walikwenda siku ngapi ishirini anasema Malik siku hizo ishirini walikaa kwa mtume faqamna indahu tukakaa kwa mtume siku ngapi aliwatoa akawapeleka wapi hizi ishirini zenu tatu mtaenda Kuba tatu zingine mtakwenda huku tatu zingine aliwagawa hivyo walibakia kwenye msikiti huu mnanielewa lakini mi naomba wale wasati wenzangu pia tufikirie hili hawa walitoka kundi la vijana siku ishirini wakaenda kundi lao kwenye msikiti wa nani wa mtume wakakaa kwenye msikiti wa mtume siku ngapi ishirini na nyiye mkitoka Dar es Salaam mkaja Tabora mnatakiwa mje mkae siku ngapi kwenye msikiti mmoja ishirini msigawe pacha nauba kila msikiti tatu tatu mpaka ziiche ishirini mkifanya hivyo mmepatia au mmekosea mmekosea masahaba wa mtume walitoka siku ishirini wakaenda kwenye msikiti wa mtume wakabakia pale siku ngapi kwa hiyo nyie mnapotoka kwenye msikiti wenu mkaenda msikiti wa jirani mkakaa siku tatu halafu mkahama siku tatu zingine mkaenda msikiti mwingine mkamaliza siku zenu arobaini kwenye misikiti kumi au misikiti mitano au saba au nane mpo sawasawa au mmekosea mwenendo wa masahaba mmekosea kwa hiyo kuanzia leo ukitoka na kundi mkifika msikitini msitoke mpaka siku ngapi mpaka ishirini hiyo nukta ya kwanza nukta ya pili hawa vijana walipokwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume akawaona kwamba wameanza kuzunguka familia zao aliwauliza wewe umemwacha nani nyumbani mwacha mke na mtoto wewe umemwacha nani nimemwacha mzazi wangu wewe umemwacha nani kila mmoja akamuuliza na wao wakamjibu mtume aliwaambia waongeze muda aliwaambia waongeze muda aliwaambia warudi rudini kwenye watu manake nafsi zenu pia zina haki kule, rudini, rudini kwenye familia zenu. Hajawaambia darasa yetu imebakia kitabu kimoja, ah, ah. iliupanga kuwafundisheni imebakia aya mbili. Ah, Hichi mlichochukua rudieni wapi? Rudieni nyumbani. Lakini pia baada ya mtume kuwaambia warudi nyumbani kwao, aliwaambia mki kurudi kwenu muandae makundi ya kutoka kwende vijiji vingine siku ngapi ngapi? Hakuwaambia, aliwaambia hivi irji'u ila ahalikum rudieni kwa watu wenu, fa aqimu fihim, muishi hapo, mkae nao hao watu wenu. Si mnaelewa vizuri? wakae na watu gani? Wakae na watu wao. Wakae wanafanya nini? Waalimuhum, wafundisheni watu wenu mlichosoma kwangu, wafundisheni. Kwa hiyo wameenda kwa Mtume, wakakaa kwa Mtume siku ishirini, wakajifunza walichojifunza kwa Mtume, maelekezo waliopewa na Mtume, rudini kwa watu wenu na mbakie kwa watu wenu na muwafundishe watu wenu. Na wewe ukitoka kwenye kundi ukirudi nyumbani, ili uwe hai, lazima utenge muda, msikiti wa jirani, jaula, sasa na kila siku tatu kwenye mwezi ufanye nini utoke kwenda kijiji jirani au mji jirani huu ni mwongozo wa mtume au ni mwongozo wa Muhammad Ilyas unaona tofauti kati ya mwongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Muhammad Ilyas unaona tofauti zake mwongozo wa mtume ukishakuja wewe kundini manake tunapotoka sisi kwenda kwenye makundi katika yale wanayotuambia watokaji tunakwenda kujifunza juhudi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio hivyo kwa tunakuja msikitini kujifunza juhudi tukitoka hapa kujifunza juhudi tutakiwa tukaifanyie kazi juhudi sasa juhudi ile tunapokwenda kuifanyia kazi tunaambiwa pia tuzunguke misikiti mingine na kwenye miji mingine lakini mtume akawaambia hawa vijana baada ya kujifunza wafanye nini wabakie kwao wafundishe ndugu zao kwa hiyo utaona da'wa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na da'wa ya Muhammad Ilyas ashattani baina dhalik ni vitu viwili viko tofauti lakini pia mtume akawaambia wamuruhum muamrishe watu wenu wasallu kama raaitumuni usalli na salini kama mlivyoniona mimi nikiswali hivi nilivyosali hapa mumekaa na mimi siku ishirini hivyo ndivyo mwende mkasali nimekufundisheni namna ya swala inaswaliwa vipi na nyie mkaswali hivyo muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba zake sasa ndugu zetu wa jamaa tablighi huu ndo mfumo wao jawabu la huu sio mfumo wao kwa nini hawauchukui huu mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tunaposoma katika da'wa salafia tunaambiwa na walimu zetu someni mrudi kwenye miji yenu mkawasomeshe ndio maana sisi tukirudi kwetu tunaenda kusomesha, hatuendi kutoka tukazurura na masufuria barabarani, mara tukaenda msikiti huu siku tatu, tukaenda msikiti ule kijiji kile siku mbili, kwa sababu unapokwenda kuwafundisha watu lazima ujue umekwenda kuwafundisha nini na watu wamekielewa kile ulichokwenda kuwafundisha ama hawakukielewa. Kwa utaona dawa salafia ndiyo iko sambamba na dawa ya Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na dawa ya jamaa tablighi iko kinyume mbali kabisa na dawa ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتمسك بمنهج السلف ni wajibu wetu sisi kushikamana na njia ya wema wetu waliotangulia ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه الدعوة وأن يمتنا على الإسلام وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم